Jensberg en in Jerusalem wees, net soos die Heere gesê het. Hulle sal tussen die oorlewendes wees wat die Heere geroep het.